Oxfordo Vortaro petas helpon. En januaro 2019, la mond conata angla giornalo The Guardian informis che la respondetsuloi pri la same fama Oxforda Vortaro alvocas la publicon al helpo por colectado de vortoi cae esprimoi en la mondo de laboristoi existas amasso da slangai terminoi usatai en la ciutaga vivo, cion nur faculoi en la concerna laboro comprenas. Tial, la vortaristoi petas helpon al fairobrigadistoi, dom construistoi, instruistoi, propagandistoi, tubistoi, medicinistoi, che ili informu pritiai terminoi cae prigiae signifoi. Estas desidinde che oni registru tiu in signifoin por publica compreno. Ne temas propre pri neologismoi, sed pri apartai vort construoi cun novae signifoi. Tipa exemplo estas la vorto gomer, usata de curacistoi. Gi estas formita per la comens literoi de la angla lingua esprimo Get out of my emergency room. Iru for el mia urg sucura chambro. Per gi oni al nomas pacientoin en tre caduca stato quiui iam ne comunicigas generale tre maliunain. Alia curiosa vorto estas dob and dab usata de decoraciistoi. Gi signifas technicon por covri muron au similan surfacon per speciala plast papero tiel que resultas perfecte glata ornamajo. Curiose che ofte tiui esprimoi havas obscura in signifoina por homoi exter la concerna metio, ca tio esas opportuna situatio. Exemple, best curatsistoi eble ne sentus sin comfortai se ili devus clarigi al homo exter sia medio quion signifas do so to o. Iom secrete oni informas che ancau gi estas formita per comens literoi. Dog smarter than owner hundo pli sagia ol gia possedanto. Tiai vortoi consistigas do ian secretan lingvon, cion la Oxforda vortaro intensas malfermi al ciui personoi. Ili estas amasso da esprimoi ciui postulas detalan lexicografion. Versaine tiu fenomeno existas en ciui vivantai lingvoi. «Ciu ancao en esperanto?» «Certe aperas ancao en nia lingvo vortoi ca esprimoi slangai cae ne tui compreneblai.» «Antau ne longa tempo, veterana esperantisto demandis min pri la signifo de la vorto mojosa.» «Alia Samideano surprizigis ciam li alvenis en esperantista rencontigio cae iunulo criis al li, Saul! Cae tui poste alia iunulo same criis, Salaton! Cae min mem oni iam amice al nomis dinosauro, aludante al mia nestio pri computilae aferoi. Ciu ancau ni devus collecti tiaen curiosaen lexicajoen, kiwi shaine farigios pli cae pli oftaj